var sommar och sol Lilla Lena var glad att få komma till stranden och ta sig ett bad Och hon skyndade ner som en lätt liten hind Men fick stanna, där fanns över vägen en grind Upp på grinden så satt där en yngling så glad Får jag be om en grindslant, så vänligt han bad och jag har ingen slant Det är alldeles sant Och jag har inget annat att sätta i pant Då så vänligt han sa Något måste jag ha Men istället för en grinslant Någon kyss jag kan ta Det är riktigt och rätt Att du något bör få Jag är villig att betala Med en kyss Gossen fick sina kyssar och öppna sin grind Lilla Lena försvann som en virvlande vind Nedåt vägen till böljan att svalka sin själ Att hon hittat sin gosse förstod hon så väl Så hon vände tillbaka till grinden igen Får jag komma igenom, ja visst lilla vän jag ska öppna min grind, jag tror säkert det går Om du bara ser till att min avgift jag får Och så fick han två kyssar men tog sig två till Det var dumt, ty den flickan hon vet vad hon vill Varsågod ge tillbaka de kyssar du tog För att öppna en grymt vänner kyssar en nog Och förlåt mig, sa gossen, jag räknade fel jag tillbaka betalar med ränta din del Ja, så fick hon tillbaka de kyssarna två Och den tredje blev räntan som hon skulle få Då så vänligt hon sa Du är ärlig och bra Men istället för en grinsland Hela mig du kan ta Det är riktigt att jag något bör få Man ska inte bara kyssas vi till prästen skall gå I Karlskoga bildas Sten och Stanley 1962. Året efter får de en hit på Tio i topp och i år slår de igenom ordentligt med singeln Grindslanten skriven av Ols David- Först vill de inte spela in den, de är ju ett popband, men de ändrar sig efter intensiv övertalning.